Mən qardaş sual deyir ki, bəzi qardaşlar ayın 20-si oğuz tutub, bəzi qardaşlar ayın 21-i oğuz tutub. Və e, Qədri gecəsinin sual verir ki, necə olacaq? Ümumiyyətlə, qardaşlar, məsləhətdir ki, Qədri gecəsini tək Ramazanın son 10 gününün düz hədisdə gəlib ki, Qədri gecəsini axtarın Ramazan ayının son 10 gününün tək gecələrində. Amma ümumiyyətlə, insan xüsusən Ramazan ayına fikir verməlidir, xüsusən də son 10 gecəyə. Yəni. Heç təvcüd ayırmadan. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi belə edir. Etiqad, hansı ki, bu da Ramazana xas ibadətlərdəndir. Yəni, insan məsciddə girir və Ramazanın son 10 gününü məsciddə etiqad edir. 10 gün ibadət edir. Yəni, tək gecə, cüd gecə demədən. Amma qaldı ki, Bu qardaş deyən məsələyə ümumiyyətlə beyağları qısa olaraq dedim mən bunu. Bu məsələ alimlər arasında ixtilaflı məsələdir. Yəni bəzi alimlər var ki, ümumiyyətlə bu şeyi qəbul eləmirlər ki, bu ölkədə, bu məkanda tutaq ki, Ramazan ayı bu gün başlaya bilər. Başqa ölkədə Ramazan ayı e, tutaq ki, bir gün fərqli olaraq başlaya bilər. Bəzi alimlər ümumiyyətlə bunu qəbulləmir. Amma alimlərin əksəriyyəti, xüsusən də müasir zamanda alimlərin əksəriyyəti bunu qəbul deyirlər. Məsələn, müasir alimlərdən bunu qəbul eləməyənlərdən Şeyx Əlbəni, amma İbn Bəz, Şeyx İbn Utheymin və demək olar ki, Hicaz, Saudi alimlərinin əksəriyyəti buraydadırlar ki, ay müxtəlif yerlərdə müxtəlif cür görünə bilər. Və onlar qəbul eləyiblər ki, bəli, bu ölkədə Ramazan bu gün girə bilər və o ölkədə Ramazan başqa vaxt girə bilər və məsələ qədri gecəsinə gələndə onlar deyiblər, hərə öz ölkəsində tək gecə hasana düşür, onu götürsün. Necə İbn Useymin deyir ki, çünki dəlillərdən biri Səhih Müslimdə olan Qureyvin hədisidir. Hədis uzundur, xülasə eləyirəm, hədisdə gəlir ki, Mədinə əhli ilə Şam əhli ayrı-ayrı günlərdə oruca başlamışdılar. Və aralarında bir gün tərk var idi. Və bu, Allah Rasulunun sahabəsi İbn Abbasa çatanda, İbn Abbas bunu çox normal qarşıladı. Hətta ona deyəndə ki, siz fərqli başlamışsınız. Amma Şamda bu hadisə də olub Muaviyyənin xilafəti vaxtında. Bəs Muaviyyənin, yəni Şam əhlinin sizdən fərqli gündə oruz tutması sizə dəlil deyil, İbn Abbas deyir, yox. Biz Peyğəmbərdən belə öyrənmişik. Və İmam Nəvəvi, rəhməllah da Müslümin şərhində, bu hədisi şərh eləyəndə qeyd edir ki, bu mümkündür. Məkan müxtəlifliliyinə görə aylar da müxtəlif vaxtlarda girsin. Həmsinin Şeyx İbn Useymin rahimullah bu məsələdən danışanda Həmçinin deyir ki, bu məsələdə dəlillərdən də biri qiyasdır. Qiyas, yəni müqayisə. Məsələn, şəriətdə bir məsələdə dəlil var, başqa bir məsələdə dəlil yoxdur. Və dəlili olan o məsələnin hökmünü dəlili olmayan o bir məsələyə verirlər. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında xurmadan zəkat çıxarılırdı, almadan zəkat çıxarılmırdı. Yəni, almadan zəkat çıxartmağa dəlil yoxdur. Amma bu gün almadan zəkat çıxarılmaz, çıxarılar. Necə? Xurmaya qiyas edərək, bənzətlərək. Və Şeyx İbn Hüseymin deyir ki, burada həmçinin qiyasdan da dəlil var. Yəni, İbn Hüseymin deyir ki, əgər biz qəbul ediriksə ki, məkanlar arasında saat fərqi varsa və buna müqayisə edərək deyirik ki, gün fərqi də ola bilər. Yəni, məsələn, məsələn, ta ki, Allah Azza və Kəlləni hər gecənin son üstə birində yer üzərini samasını etməsin. Qardaşın sualı ilə indi başqa bir sual çıxır. Məsələn, mən burada Azərbaycanda yaşayıram. Bugün gecənin son üstə birində qalxdım, Allah Azza və Kəllə ibadət edirəm. O ümidlə ki, Allah Azza və Kəllə gecənin son üstə birində yer üzərini samasına enir və buyurur ki, varmı mənə dua edən qulları, onların dualarını qəbul edim. Və məndən nəsə istəyən varmı onlara verim. Və məndən bağışlanma diləyən varmı ki, onları bağışlayım. Bu ümidlə qalxmışam, düzdürmü? Amma elə ölkə var ki, orada zöhr namazına hazırlaşırlar. O mənim problemim deyil. Mən yaşadığım yerə görə hökm verirəm. Aydındır? Ona görə İbn-i deyir ki, əgər gün fərqi varsa, bu normal şeydir e, saat fərqi varsa, gün fərqi də ola bilər. Ona görə əgər tutaq ki, bir ölkədə hilal təzə ay bugün görülür, o ölkə özünə görə hesablayır. Başqa ölkədə özünə görə. Tək günü də, cüt günü də. Hətta İbn-i Bəzər Şeyx İbn Vəsə sual veriləndə bu sual həmçinin verilib Ləznətüddə, yəni Saudiyada olan e, dini fətva, yəni elmi araşdırmalar bürosuna alimlər heyətinə, böyük alimlərə belə bir sual verilir ki, məsələn, bir insan öz ölkəsində oruca başlayır, o başqa ölkəyə səfər hansı ki səfər elədiyi ölkə öz yaşadığı ölkədə bir gün tez başlayıb olsa, təbii ki, bir gün tez başlayıbsa, bir gündə tez bayram olacaq orada. Bu oruca başlayıb öz ölkəsində və səfərləyib ora. Və elə oldum ki, bayramı orada qalıb. Səfər elədiyi ölkədə bayram olanda bunun orucu neçə gün olur? 28 gün. Bu dəqiq bilir ki, 28 gündür və şeyxlərə sual verəndə ki, bu insan neynəsin? Bu insan neynəsin? E, müsafir olduğu ölkədə cəmaata tabi olub onlarla bayram eləsin və sonra bayramdan sonra bir gün qəza eləsin, yoxsa onlar bayram eləyəndə bu orucunu tutsun. Şeyx buyurur ki, cəmaatdan ayrılmasın və cəmaatla birlikdə bayram eləsin. Və bayramdan sonra bir gün orucunu qəza edər. Ona görə qardaşın sualından deyəndə başqa şeylər doğur. Bu məsələdə gərək məsləhəti gözləyəsən və cəmaatdan ayrılmayasan. Cəmaatla bir olmağın məsləhəti çox şeyin məsləhətindən üstündür. Və ona görə Şeyhülislam İbn Teymiyyə rəhməhullaha belə bir sual verilir sual verilir ki, məsələn, bir insan öz gözü ilə təzə doğmuş ayı görür, hilalı görür. Amma onun yaşadığı ölkədə cəmaat təyin edib, rəhbərliyi təyin edib ki, sabah yox, tutaq ki, orucluq o, o bir gün başlayır, bir gün sonra. Amma insan özü gözü ilə görüb. Şeyhülislam'a sual verirlər ki, insan gözün, gözü ilə gördüyünə etibar eləsin sabah oruç tutsun, yoxsa cəmaata tabi olsun, onlarla oruca başlasın və onlarla da bayram etsin. Şeyhülislam deyir ki, təbii ki, cəmaata tabi olmalıdır. Səbəb, bir neçə səbəb gətirir, yəni dəlil olaraq. Onlardan biri, ərəb dilçiliyi cəhətindən. Ərəblər deyəndə ki, məsələn, Ramazan ayı, Şəvval ayı, Şaban ayı şahru Ramazan, şahru Şəbən, şahru Şəvval, o şahr kəlməsi ki var ay, o hansı kəlmədən törənir? Məhşurlaşmaq sözündən gəlir. Şahr, məşhur. Və Şeyhül İslam deyir, niyə görə deyiblər şahru Ramazan? Şahr niyə deyiblər? Deyir, ona görə ki, bir məkanda bir ayın girməsi hansı gün təyin edilir? və hansı gün üçün cəmaat arasında məhşullaşırsa, məhz o gün o ayın girməsi qəbul edilir. Və həmçinin sünnədən dəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Ramazan, yəni oruc sizin, yəni cəmaatın oruc tutduğu gündür. İftar, yəni orucu pozmağın, bayram etməyin də sizin, yəni cəmaatın iftar etdiyi gün. Və Allah Rasulü həm orucu həm iftarı, bayramı nəyə bağladı? Cəmaata bağladı. Bu da sünnədən dəlildir. Ona görə bu məsələdə e, ən yaxşısı odur ki, yəni elm tələbələri, elm əhli bu məsələdə məsəl məsləhətləşsinlər və bir qərara gəlsinlər, hətta cəmaat bir olsun və səhvlər ayrılmasın. Və bu məsələdə, bu məsələ ilə əlaqəli, yəni Saudiyada olan alimləri soruşduq. Hə, hətta Saudiyada olan alimlərə belə sual verilib ki, konkret, şeyh, məsələn, bizdə Azərbaycanda tutaq ki, bayramlar təqvimlərlə təyin edilir, tutaq ki, lap ay təqib edilmir, müftilik də əhlüsünnə vəl cəma deyil, neyləyək, təyin edilən gün nə gedək, hamısı deyib ki, təyin edilən gün nə gedək. Yəni, bu demək olar ki, Saudiya alimlərinin, demək olar ki, əksəriyyətinin, hətta demək olar hamısının rəyidir. Ona görə belə bir şey formalaşıb ki, qardaşlarda, Saudiya ilə oruz tutmalıyıq. Əslində, belə bir şey yoxdur. Saudiya ilə oruz tutmaq şey yoxdur anlayışı. Şəriətdə belə anlayış var ki, harada birinci ay görülsə, hə bu var. Bayaqla dedim, bəylərdən biri budur. Məsələ ondadır ki, birdən tutaq ki, gələn il ay, belə fərz deyək, birinci Azərbaycanda görüldü. Saudiya bura tabi olacaq, tabi olmayacaq. Niyə? Çünki orada olan alimlər öz özləri belə demir. Ta ki, özləri ayı görməyincə. Hətta arada iki gün fərq olsa belə. Yenə də bizi nə tutmayacaqlar. Aydındır. Ona görə hətta Şeyx İbrahim Ruheyli Hafizahullah bu məsələdə danışanda görün nə deyir. Deyir ki, şəriət bizə ruxsat verirmi, icazə verirmi ki, biz xəstə olanda və ya səfərdə olanda oruç tutmaya, şəriət buna icazə verir, icazə verir. Niyə? Bizim məsləhətimizə görə. Çünki xəstəyik, oruç tutarıq, müsibət olar. Səfərdir, əzabdan bir parçadır. Çətinlikdir, oruç tutarıq, çətinliyə düşərik. Düzdürmü? Yəni, ortada bir məsləhət var, bir fayda olduğuna görə şəriyyət bizə ruxsət verib ki, səfərdə olanda, xəstə olanda nə eləyək? Oruç tutmayaq. Şeyx deyir ki, məgər, məgər cəmaatla olmağın və parçalanmamağın məsləhəti bu məsləhətdən azdırmı? Əsla. Və cəmaatla olmağın məsləhəti səfərdə oruc açmağın məsləhətindən də üstündür. Ona görə hətta şeyx buyurur ki, hətta birdən siz öz ölkəmizdə cəmaatla birlikdə oruc tutsaz, birdən ortaya çıxsa ki, sizin oruçunuz 28 gün oldu, heç bir problem yoxdur, bayramdan sonra bir gün qəza edərsiniz. Və siz bu əməlinizlə iki xeyri birləşdirirsiniz. Bir cəmaatdan ayrılmırsınız, bir də Ramazan orucunu tamamlayırsınız. Ona görə məsləhət, bu cəmaatçılıq, səhvlərin birliyi hər şeydən önəmlidir. Belə də ümumi məsləhət odur ki, ümumiyyətlə, Ramazanın son 10 günü ki var, tək cüt demədən. Çünki bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnətidir. Bu elə Qədir gecəsinin gizli olmasının səbəblərindəndir. Məsələn, bəzi alimlər deyir ki, nə üçün Allah azza və cəllə bu cür fəzilətli gecəni dəqiq vaxtını bu ümmətdən gizlədi? Səbəblərdən biri odur ki, əgər bu gecə dəqiq bilinsəydi, bütün insanlar gözlərini dikəcəkdi o gecəyə. Və başqa gecələr ibadətdən yoxsun olacaqdır. Səbəblərdən biri budur. Ona görə burada cüt gecə, tək gecə demədən, Ramazanın son 10 günü gəldi, gecə ibadətlərinə tutulur. <laughs> Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri deyir ki, Ramazanın son 10 günü gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz, elə deyir, kəmərini bağlayar. Yəni, yəni öz zövcələrinə yaxınlaşmazdı, girərdi məscidə 10 gün məsciddən çıxmazdı, etiqaf edərdi. Hətta vəfatı ilə nəticələnən o sonuncu Ramazanda, sonuncu orucluğunda 20 gün etiqaf edərdi. 20 gün. Ona görə məsləhət budur ki, Ramazanın son 10 gününə xüsusən diqqət yetirir və ibadətləri bu gecədə çoxalır.